Zamislite kad dođete kod doktora i uplašeni ste i ne znate što vam je. I vi u stvari očekujete da će vas ta osoba razumjeti, vi očekujete toplu riječ od njega, jel tak? A on vas gleda ko broj. Vi bi mu rekli kako se osjećate, njega ne zanima. Ja volim uspostaviti kontakt s čovjekom. To ljude opušta i više su prijemči, onda se strah smanjuje ono što ja imam za ponuditi, to rješava sve vaše probleme koji god da jesu, ali uključuje vašu suradnju. Seminar je tako organiziran da vama pomogne da bi mogli surađivati s njime u kojem imamo osigurane sva, sve blagoslove. To vam je inače Isus Krist. ima 1.3 U njemu imamo svaki blagoslov osiguran. Blagoslov znači, to svi ste čuli tu riječ Blagoslov znači u vašem životu Znači u vašoj životnoj sferi Namirena potreba Znači svaku potrebu koju ikad možete imati U bilo kojem pogledu Unutra i van U duši i u tijelu Nama je iz svoje ogromne ljubave Milosrđa I milosti Otac Nebeski osigurao Isusu Kristo I kad primite njega Vi primate sve Rješenje svih problema Ispunjenje svih žudnji Ja bi vam pomogao ako još niste A ja iskreno znam jako malo ljudi koji jesu Tog Isusa Krista Smjestili tamo gdje mu je mjesto A to je u srce Dobra večer. Dobro večer. Nema nikakvog, mi se zagrijavamo. E. Znači, ovi koji ne dođu na predavanja, ja snimam ta predavanja, isto tako preporučam onima koji su potrebiti iz iskustva svog i drugih, ako su u mogućnosti da audio materijale više put preslušaju. Zakon Boži koji je izražen u Rimljanima 10. poglavlje 17. stih jest da vjera, a vjera će vam trebati jer sve primate po vjeri dolazi slušanjem to znači da moraš čuti puno njih sluša ali ne čuje moraš slušati dok ne čuješ dok ti se to ne upiše u srce jer njegova riječ ima silu proizvesti željeni učinak ako joj mi to dozvolimo. I zato moramo više puta čuti ili pročitati. Nažalost, jako malo ljudi čita. Jako malo ljudi hoće čut. Oni dođu sa programom, hoće čut što njima paše. Jel tako? I onda se ništa ne dogodi. Ja svima govorim, meni znaju doći nekad ljudi da bi ih vodio što nije nužno i ja nikome ne nameđem. Ali nekad dođe čovjek i kaže da bi on od točke A, gdje mu se ne sviđa, došao do točke B, gdje vidi da se ja nalazim i to mu se sviđa. E sad, koja je dinamika tog odnosa? Znači, ako ti ne znaš doći do točke B, a znaš neko ko je tamo i to što on ima ti se sviđa, koji je vaš odnos? Pa ja mislim da ti slušaš što ti on govori jer će te on odvesti do tamo gdje ti ne znaš doći sam Ali ljudi bi uglavnom da Oni bi vodili do tamo gdje ne znaju doći Ono koji je već tamo To vam znate ne ide Isus je rekao ja sam put Istina i život To znači da vi morate ići Isusovim putom Koji je jedina istina koja vas vodi u božanski život Riječ život molim vas zapamtite ili zapišite jer mi ne pričamo o ovom životu, mi pričamo o božanskom životu, o izvjesnoj kvaliteti života koja je pokazana u Isusu Kristu. Na grčkom se zove Zoj. Vi znate svi da ima različite kvalitete života i u prirodnom svijetu, jel tako? Ne žive svi isto. Pa imaš niži sloj, srednji sloj i bogati sloj. Znači, mi ne pričamo o prirodnom životu. Mi pričamo o božanskom životu I taj život je nama obećan O tome govori ova knjiga Ja imam tu dvije, nam je Novi Zavjet, druga je sve, ali Ovo se zove Novi Zavjet Ja ću vam dati neke izraze koji će vam možda biti bliži Ovo je oporučno pismo našeg Oca Nebeskog koje je napisano bilo kad je Isus Krist izdahnuo na križu i prolio svoj krv da zapečati taj novi savez. To znači da je ovo ono neki zovu testament, volja. Tu je izražena očeva volja za nas ili to je dokument u kojem stoji zapisano što nama pripada. I ja vam moram reći da smo mi izuzetno bogati što nažalost nije situacija kad pogledate vjernike na terenu, ja nemam osjećaj da su oni bogati. I to ima jedna krasna slika, priča je, jedan poznati evanđelista Spurgeon se zove, on je išao posjetiti ženu kao umirala na krevet, umirala je doma u sobici svoje, bila na krevetu, umirala. I on je došao kod nje u posjetu, ona je bila siromašna, jedva je imala što za jest, nije imala ni grijanje i on je njoj došao posjetiti, je kršćanska posjeta. Ne? I vidio je u jednom momentu na zidu, je vidio jedan uokvireni dokument. I on nju pita, onako zakupio me pažnju i pita on nju što je to? Pa ona kaže, to je meni ostavila moja gospodarica, znate, ja sam radila godinama ko sluškinja na, na dvoru, valjda kod neke plemkinje i kad je ova kad sam prestajala raditi, ona je to meni dala, ja vam toliko volim taj dokument, on je meni na zidu, ja sam toliko ponosna na njega. Kaže on, jel mogu ja to ispitat? Reče, ona mu je dozvola, ali vratite mi, molim vas i on je to ispitao od nekog stručnjaka Ispostavilo se da je to bila Znači ostavština Ta plemkinja nju ostavila veliko imanje Jako puno novaca Ona je cijeli život živjela siromašna I umrla siromašna Ovo vam je 100% slika Današnjih vjernika Znači ne 99% Ovo vam je 100% slika Užasno su bogate Žive i umiru ko siromasi To naravno možete promijeniti A jedini način kako ćete promijeniti Jest da razumijete što je ovo Zašto je zapisano I što vam se ovdje objašnjava Ja ću reći ukratko, dvije crte nakon što je Bogu Isusu Kristu nešto napravio na križu To je bilo u prošlosti zapečačen je takozvani Novi Savez Novi Zavjet I zapisan je dokument jedno pravno Pravni izrečaj je zapisan I unutra se objašnjava zašto je on bio na tom križu i što je On napravio za nas na tom križu. To je ono papirologija. To je bilo, nešto se dogodilo i to ne možemo promijeniti. Što god da je bilo, je bilo, ali jest. Ono što nas zanima jest što mi imamo od tog. Jer kaže tu da mi imamo sve od tog. i kako mi to možemo presvojiti da ono što piše kod advokata negdje u sefu postane stvarnost u našem životu ova žena koju smo sliku sad Breviće iskoristili ona je živjela i umrla ko siromah u oskudici promrznuta nije imala što za jest a na zidu je stajalo njezino blagostanje i sreća i mir. Tako vam je u većini domova kršćanskih, nažalost. To pismo je toliko sveto da ga niko ne dotiče. Unutra vam je opisano što vi imate u Isusu Kristu. A kaže da imamo sve, svaki blagoslov i svaku potrebu namireno. Ja vam moram bez lažne skromnosti reći da vam ja znam objasniti što je to što imamo i kako to primiti što je čisto logično Zamislite da je on to nama ostavio i zapisao na jeziku kojega niko ne razumije i niko ne može pročitati Ne bi mu služilo na čast Znači, ako on nas toliko ljubi i toliko nam je sve osigura Pa onda vjerovatno je i dao neki način kako ćemo mi ući u to, jel tak? O tome su ovi seminari Seminar se zove Kako primiti iscjeljenje od Isusa Krista Pri tome ja ne mislim samo na iscjeljenje tijela Nego na iscjeljenje cjelokupne životne sfere Iscjeljenje od Isusa Krista se prima tako da primite Isusa Krista Koji je iscjelitelj Recimo ako vam treba zdravlje on je imenovao sebe s obzirom na zdravlje jer on svako očitovanje svoje božanske ljubavi i milosti u našoj životnoj sferi naziva pojedinim imenom radi naše lakše navigacije. Kad mi njega primimo, kak sam prošli put objašnjava, on se počinje širit ili kolat našim žilama Ako recimo kemoterapija počne se širit kad je stavite u žile I onda se počne očitovati, nažalost, neugodno. Kad vi Isusov krv stavite u žilu, ona se počne očitovati ugodno. I jedno od očitovanja na hebrejskom zove se Jehova Rafa, ili ja sam gospod koji te iscijeljuje. Kak ćeš primiti iscijeljenje, pa primit ćeš njega koji je iscijelitelj. Nemoguće je po prirodi njegovoj da će on biti negdje i da neće činiti to što inače čini, a to je da iscijeljuje. to je otprilike koja je moja namjera. Tako da, ja sam vam mislio danas samo malo zagolicati duhovno nepce, da vam je jasno što se nudi, jer ovo je uvodno predavanje, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti, ali ću se prije toga pomoliti. Pa bi vas molio u poštovanje, ako možete pognut glavu i zatvoriti oči i otvoriti srce, ja ću tražiti blagoslov. Voljeni oče, oče svi u nas, evo, dolazim pred tebe u Isusu Kristu i po tom svetom imenu. I tražim te za blagoslov, ne samo danas, nego sve dane kad ćemo se okupljati ovdje kod Nenada. Molim te za snagu, za silu tvoje riječi, da tvoja riječ, da tvoja riječ bude ono što jest, živa i djelotvorna u srcima svih koji vjeruju. Ti si rekao, ja poslah svoju riječ i cijelih Ja se pozivam na to tvoje obećanje. Ja ti dajem svoja usta i svoje srce, cijelog sebe, da se iskoristiš sa mnom i da riječ koju ću govoriti bude riječ koja iscjeljuje i duše i tijela svi ovdje prisutnih. U ime Isusa Krista. Amen. <clears throat> Znači, e, ako možete, čisto zbog, zbog koncentracije, ne moje, nego vaše mobitele staviti. Nije, nije problem, nije žurba, nigdje ne žurima. Neće ovo nigdje pobjeći, već je to 2000 godina osigurano. Čeka samo da mi otvorimo srca i to primimo. Znači, Samo se vi opustite. Nije uopće nikakav problem. Nismo, nismo, ovi, nismo knap s vremenom, ne moramo iz prostora pobjeći. Tako da sve štima. Da. Znači, obično se smatra kako su naše potrebe na zemlji struke Ima ih sigurno više, ali ulazi više manje to u tu kategoriju. I ono što mi tražimo kad dolazimo pred našeg Oca u Isusu Kristu, jer mi njemu dolazimo u Isusu Kristu. On kaže, ko vidi mene, vidi Oca. Jest da On nama namiri te potrebe. Te potrebe ili s njegove strane ti blagoslove su sljedeći. Prvi koji nam treba kao ljudima jest pravda, pravednost, opravdanost ili očišćenje od grijeha, kako god vam se sviđalo. Možda znate, možda ne znate, više manje cijelo kršćanstvo je toga svjesno, da su svi pod grijehom i da su svi ostali kratki za milost Božju. Znači, ako ćete vi bilo što tražiti od njega na pravi način, ako ćete doći pred njega mirni, u nekoj sigurnosti, bez osjećaja manje vrijednosti, straha. Ako ćete doći kao dijete što on traži od nas, vi morate najprije imati taj blagoslov. I on je nama taj blagoslov osigurao Isusu kristo. Drugim Korinčanima 5.21, ja ću iskoristiti samo jednu rečenicu, nećemo ići u širinu. Ja vam predlažem naravno da tu rečenicu ako je zapamtite ili ako imate gdje zapisati, više puta o njoj razmislite. Tamo kaže da je to riješeno tako što je Isus Krist postao grijehom namjesto svih nas. Znači, grijeh svih nas je pao na njega da bi pravednost Božja u njemu mogla doći na nas. Znači, mi imamo u njemu skidanje tereta svakog grijeha, svake krivnje grijeha i svake posljedice grijeha. Ima jedna riječ na hebrejskom, zato zove se avon. U Izaji 53.6 tamo kaže nepravde, ali to je bremeniti od nepravde. Znači, sve je on uzeo na sebe i uzimanjem na sebe skinuto je s nas i prihvaćanjem njega mi prihvaćamo to što je On napravio za nas. To je blagoslov. Zove se pravednost Božja u Isusu Kristu. Što to praktično znači? Znači, nas zanima praktično nešto. Jer puno ljudi ne zna zašto bi oni uzeli Isusa Krista i zašto bi ga prihvatili zašto bi ispovjedali da njihov gospodar i uredili svoj život prema riječi u svetom pismu i njegovom primjeru. Ne znaju opipljivo zašto. To znači da se skida osjećaj manje vrijednosti, da nema više grižnje savjeste, da se sve loše što smo ikad napravili briše, zaboravlja, da se okreće nova stranica i da možemo krenuti u život čiste, kao da smo upravo izašli iz majčine utrobe. Na hebrejskom se to zove Jehova Citkenju. Gospod je naša pravednost, jer to nije naša pravednost. Nego je On pokazao svoju pravednost. Tako da je svoju ljubav prema nama izložio da bi uzeo grijehe na sebe. To je njegova pravednost koja je milost. Čisti dar. I primanjem te milosti mi primamo oslobođenje od nečeg što sami nikad ne bi mogli napraviti. Ja vam moram reći svog iskustva, ja ne znam kak ste vi živjeli, kak sad živite, ali ja jesam puno griješio i osobno gledajući čisto matematički ne bi trebao mirno spavati. Ja vam spavam kao bebica. Još bolje od bebice. Spavam fantastično, ulazim u san presretan. Ulazim u naručje san pun ljubave, radosti. Budim se pun snage. To ne može čovjek koji osjeća krivnju grijeha. Teret grijeha. Koji ima nečistu savjest. To je jedan blagoslov. Nužan, prvi blagoslov. Ništa ne možeš bez toga. Apsolutno ništa. Osjećaš se inferioran. Mislim, ja znam puno ljudi koji se ne bi trebali osjećati inferiorne. Ja ću vam točno reći što to znači u praksi u crkvi. To znači ja nisam dostojan, ja jesam dostojan. Nisam dostojan da uđeš pod moju kuću, ja jesam dostojan. To je za ove koji su prije Krista, koji nisu u Kristu. Kršćani jesu dostojni jer ih krv Isusa Krista čisti od svih grijeha. Ako je čisti od svih grijeha, znači da nemaju više grijeha. Ako nemaju grijehe, znači da su mirne i čiste savjesti. Blagoslov broj jedan. Mi pričamo o iscjeljenju cjelokupne životne sfere. Ono je vrlo jednostavno, u tri poteza. Primanjem Isusa Krista. Tako što vjerujemo u srcu ono što pismo kaže za njega i ustima ispovjedamo sebi i drugima. Nakon što smo donijeli odluku volje za njega. Kad primimo Isusa Krista, on je obavezan zakletvom, krvlju prolivenom, ispuniti ono što je rekao. A on je rekao da će dokinut grijeh i očistiti nas od svih grijeha. Ako on laže, laže mi ja. A pismo kaže da njegova usta nisu laži izustila. Ja vam govorim što on govori. Ovo nisu moje riječi. Sljedeći blagoslov usko povezan s time ili ako vam je lakše, a obično je to lakše, namirena potreba. Je li vi znate što dolazi nakon namirenja svih potreba? Dolazi vam stanje čiste ljubave, mira i radoste koji neprestano rastu. Pun se ljubavi prema svima radne sile hoćeš napraviti dobro i činiš dobro. On djeluje u tebi i kroz tebe, što mu je i bila namjera. To je nešto opipljivo. To nije prazna priča. Mislim, ja ne znam kak vama, ali jedan put je jedne prijateljice tata rekao, meni to nije opipljivo, on inače ovisnik o alkoholu i tabletama. Ja kažem depresija koja ti je suprotna ovome što ja govorim ti je izuzetno opipljiva. Pipaš je svaki dan kad piješ alkohol i tablete i ne mreš si pomoć sve ti je gore. Sljedeći blagoslov dolazi odma. Znači sljedeće očitovanje, meni se ta slika sviđa. Mi smo obično navikli ove ružne slike gledati kad staviš iglu za kemoterapiju ta terapija, kemoterapija, počne u nama činiti neke stvari i daje neugodne rezultate, jel tako? Kad ti staviš Isusovu krv u svoje žile, zamijeniš staru krv, onda se on počinje očitovati. Za početak imaš mirnu savjest, čistu savjest. Možeš stajati pred Ocem nebeskim čiste savjesti i zagrlit ga. Meni se svi čude. Zašto sam ja tako opušten, nonšalantan i tak pričam o njemu bez poštovanja? Jer ja nemam poštovanje prema njemu, nego čistu ljubav. Jer vi volite da vas djeca, ako imate djecu, vjerojatno imate straho poštuju ili da vas ljube iznad svega. Što vam je draže vidjeti na, na, Ok. E, ja sam vam taj. Ova bolja varijanta. Dobra večer. Dobra večer, večer. Drugi blagoslov usko povezan sa prvim blagoslovom Vam je mir Vam je mir Čuli ste sve Isus je rekao više puta, ali rekao je Ja vam dajem svoj mir Ne kao što vam ga svijet daje U meni imate mir U svijetu imate patnju. Ne kao što vam ga svijet daje, ne mir kad pobjedi neka naša reprezentacija ili kad smo dobili povišicu, pa istinski mir, duboki mir, koji je izuzetno opipljiv. Krist je naš mir, kaže Pavle u Efežanima. Sam Krist je naš mir. Na hebrejskim to je Jehova šalom. Što to znači? Pa ako vi nemate nikakvu grižnju savjeste, ako nemate nikakav teret grijeha, logično je da dolazi mir. Dok ako ste krivi, ako ste pred zakonom morali pobjeći, nekako ne nemirno spavate, jel tako? To vam isto nudi naš Bog Otac u Isusu Krista kad je pružio ruku prema nama na križu ruku pomirenja kaže Bog je bio Krist, Bog je ljubav Krist mu je posudio tijelo da može svoju ljubav izraziti kroz, kroz to tijelo nazdravlje Bog je bio u Kristu drugim Korinčanima 5.19 i pomirio svijet sa sobom ne opačina njihovih čista milost pomirio pomir ja obično to pišem malim slovom po, pa crtica, pa veliki mir. Pa crtica, io, pomirio. Ne ubrajajući opačina. Zamislite, mislim, to je danas često, da imate, da ste dužni i ne možete mjesec izgurati, kamatari vam vise nad glavom i kredite i to nemirno nekako spavate. Zamislite da vam dođe netko i nije vam preko dana ok, tako, nekako ste živčani, napete. I netko vam dođe i kaže Ja ti otplaćujem sav tvoj dug Jer ovo vama opipljiva ovo, vam mora biti opipljiva Onda te prožme istinski mir To vam je druga, druga varijanta djelovanja božanskog duha u nama kad ga primimo preko Isusa Krista. On se počinje očitovati kao mir. Treća varijanta. Vi počinjete osjećati njegovo prisustvo. Baš smo danas u autu kad smo se vozili iz Kaštela, evo meni je nešto duh dao pa smo govorili o tome kako je Isus vrata. I obično ljudi zamišljaju vrata i oni ulaze kroz vrata. Ne, vrata su na našem srcu. I kad mi otvorimo ta vrata, Bog koji je bio daleko je blizu. Ulazi u naše srce i tamo se nastanjuje. Vi imate osjećaj živog Božjeg prisustva. Nikad nisi sam. Imaš non stop osjećaj da si zbrinut, da si voljen. On ti non stop daje naznake da je tu. Ili kak bi rekao Isus, ja sam s vama uvijek, sve do kraja ovog doba. To kaže na kraju Mateja, Matej 28.20. To je isto opipljivo. Kad ti u svakom trenutku znaš da je On tu i On ti neprestano daje naznake da je tu. Ima puno ljudi oko mene, ja i znam, ne mogu biti sami sa sobom. Stalno trče među druge ljude. Jel to vama ukazuje na jednu veliku prazninu, nezadovoljstvo srca. Jel tak ili nije tak? Ta praznina se ispuni sa njime. I to je opipljivo. Rimljanima 5.5. Sad ću vam reći nešto jako opipljivo. Ljubav Božja se razljeva u naša srca po duhu svetom koji nam je darovan ili dan. Jer kad mi primimo Isusa Krista, mi smo primili očevu ruku pomirenja. Mi smo se sami od njega odvojili. Ti ponovo uspostavljaš komunikaciju između očeve ljubavi i srca koje je stvoreno da ljubi i bude ljubljeno. Da bude ispunjeno s tom ljubavlju do preljevanja. To vam je treći blagoslov. Prisustvo. Ja sam s vama uvijek. Sve do kraja ovog razdoblja. Srodno tome, ovo je u današnje vrijeme jako važno, a to je obskrbitelj. Kad znaš da imaš oca i da je stalno tu, onda znaš da se on brine za tebe. Na hebrejske to je Hova Jire. Ja sam gospod koji se skrbim za tebe. To znači, kako kaže u Mateju 6.32, ja znam što vama treba prije nego me zaištete. To znači da su ti u njemu sve potrebe namirene Ovo zvuči nevjerojatno ljudima Ali ja vam moram reći da jest istina Živa istina Da nama naše potrebe Duševne i fizičke Mogu biti namirene Do te mjere Da mi imamo uvijek zadat drugima To jest da nam više da imamo više nego nam treba Jer on nije neki škrti otac On je darežljiv otac Filipljanima 4.19 Moj Bog, moj Bog, Otac To treba svako reći za sebe Ovakve rečenice, zato vam govorim, zapišite Absorbirajte Razumete da je sveto pismo Otac Bog koji govori nama svakome ponaosob i da što unutra piše da se tiče svakog od nas i da to riječ koja će trajati kad nebo i zemlja budu prošle jer riječ je isto značna s onim koji je izgovorio riječ u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i Bog bijaše riječ. Nije mala stvar kad ti Bog, Otac, svemogući, sveznajući, sama ljubav, čisto svjetla, pošalje ljubavno pismo. li ima netko ovdje ko razumije sveto pismo da je to ljubavno pismo? Neka digne ruku. Izvrsno onda ga čitaš svaki dan. Znate kak cure, vjerojatno ste vi cure nekad bile zaljubljene, ja jesam ko... Onda kad ti dobiješ to pismo od, od ljubljenog, ja, ja bi ga znao čita do drugog pisma. Jel tak ili nije tak? Vi ćete dijelima pokazati da ste razumjeli da to ljubavno pismo oca ljubavi. Kako može napisati otac ljubav pisma? Ljubavno. Filipljanima 4.19 Moj Bog će namiriti svaku moju potrebu. Pazi sad ovo. Po svom raskošnom bogatstvu. Kroz Krista Isusa. Namirit će svaku. Svaku. Ili on laže. Ili onaj za koga pismo kaže da nikad ne laže. To je Titu 1.2. Ili on laže. Ili je istina što piše. Dosta vam je jedna rečenica da razumijete da stavite u život u pravoj vjeri i dobit ćete sve. Jer to jedno sjeme gorušćino ima cijelo stablo sa milijardu drugog sjemenja, sa milijardu drugog sjemenja i tako u beskonačnost, u vječnost. Svaka riječ koju je Bog izgovorio je Bog. Ima istu kvalitetu. I ako je posadimo u srce, daće onaj rezultat kojeg je on obeća. Inače laže. A pismo kaže da je svako njegovo obećanje u Isusu Kristu da i amen. Svako njegovo obećanje u Isusu Kristu je da i amen. To su drugi Korinčani 19 i 20. Što hoće reći? Ako je nešto obećao, onda možete se kladiti na to. Opet na žalost, na, na, na, na moju veliku žalost jako, jako malo ljudi shvaća te riječi ozbiljno. Ne misle oni da to radi. Ali ja vam moram reći da radi. Vi koji ste potrebite, ćete primiti ono što tražite na dva načina na ovom seminaru, ako budete primili, što je moja molitva i želja, a to je da ćete na kraju seminara moliti zajedno sa mnom molitvo od oca kojeg ste učinili svojim ocem i da će vam on po obećanju dati ono što tražite. To je jedno od obećanja. Svako njegovo dijete može tražiti što god i ima osiguranje da će dobiti. Drugi način kako možete primjeti, to vam počinje od sad, jest da ćete sve što vam ja govorim razumjeti ko da je riječ Božja. Jer ja govorim u njegovo ime, 1 Petrova 4.11 u svjesnosti da govorim riječi Božje. I ako vi tu riječ primite ko riječ Božju, a ne riječ ljudsku Po prvim Solunjanima 2.13 Ona će u vašim srcima početi već djelovat sad I onda ljudi počnu ozdravljati još dok se govori Ne morate čekati na kraju, ali morat ćete otvoriti srce Govorit Amen to ne misli koje se budu tome protivila, a bit će takvih misli Ako pustite riječi Božoj da uđe u vaše srce ona će tamo učiniti ono što je on rekao da će učiniti. Sto posto. I još imamo obećanje koje kaže da je to sto posto. Jeremija 1.12 kaže ja motrim na svoju riječ da je ispunim. Nije mu svejedno. Znači, obskrbitelj. Ja vam moram reći, evo, neki me znaju malo duže, neki me ne znaju, ali ja sam već osam godina sama na obskrbitelja. Nemam nikakvo osiguranje osim njega, njegove očinske ljubavi. Meni vam ne treba njegovo obećanje da će se on za mene obskrbit, priskrbit. Ja znam njega i koliko on mene ljubi, to je meni dovoljno. Ali vam to radi, meni niš ne fali, imam sve više, a sve više dajem. U nijednoj sferi nisam zakinut. A ja nemam nikakvo osiguranje osim njega. Zemaljsko. I duševno. To vam radi u praksi. To je obskrbitelj. Ja vjerujem da imate takvih potreba, da bi vam dobro došao jedan dobar obskrbitelj, jel tako? Sljedeći blagoslov na hebrejskom zove se Jehova Ra. To ste čuli vjerovatno, ali još kad to počnete živjeti, to će vam biti super. Psalam 23.1 Gospod je moj pastir. To znači da vas On vodi. To znači da vas vodi dobar pastir. Ne čorav pastir. Jer ima vam pastira koji ne znam ni sami vidu Ima vam pastira koji kad vidu vuka pobegnu prije nego ovce ali imate i dobrog pastira. On daje život svoj za ovce. Ja ne znam kakvi, ali meni vam nisu do pastira uopće potrebni, kad imam pravog pastira. I ja vam predlažem da s njim uspostavite odnos. Da ne uzmete ono što nije bolje, nego da odaberete najbolje. Sljedeći blagoslov je da uvijek znaš gdje ideš. Da ne dvojbiš da li si na pravom putu Da si zaštićen po putu Da si nahranjen po putu To je također nešto što ja vidim da bi ljudima dobro došlo Ja sam pitao ove ljude oko mene, da li ste vi primijetili da ja vas nikad ništa ne pitam? Jel tako? Kad znaš gdje ideš, ne pitaš gdje je put. Nego ideš. Ne vrtiš se u krug. Nije te strah. To je sljedeći blagoslov. Sljedeći blagoslov. Čuj, kad već kreneš i kad imaš dobar pravac, ipak ćeš morat nešto i napraviti tamo, nositi tu baklju evanđelja. Jer kad mi primimo od njega nešto, to u sebi nosi kvalitetu da odmah hoćeš dati drugima, inače nisi primio. Isus je rekao, ja sam svjetlo svijeta, to je Ivan 8.12. A onda je rekao, vi ste svjetlo svijeta, to je Matej 5.14. Znači Isus svjetlo je u meni svjetlo drugima To svjetlo mora biti stavljeno na svjećnjak Nemoguće je da je Isus Krist u vama i da je besplodan Jer On kad je u nama čini iste stvari koje onda čini Kao što je Otac posla mene, ja šaljem vas u ovaj svijet Da spojimo dva stiha Isto tako Znači, isti duh isto pomazanje, isto djelovanje U tom slučaju će vam treba zdrave noge, zdrave ruke, zdrav vid i snaga I treba će vam blagoslov koji se zove zdravlje Jehova Rafa Ja sam gospod koji te iscijeljujem Ili gospod tvoj doktor To ćemo pričati naravno Više tijekom seminara Postoji struja učenja koja nije istinita ta struja kaže da je bolest križ i da je trebamo ponizno nositi. To nije istina utoliko što je Isus uzeo na križu sve naše bolesti i sve naše bole i što smo njegovim ranama iscijeljene. To nije istina utoliko što njegov život koji izražaj Božje volje Pokazuje da je Isus u tri i po godine iscijelio ama baš svako komu je došao Nevaljalac jedan Bilo bi vam mrvicu nelogična Da on koji je čisti izražaj božanske volje Krši Božju volju i kako kažu djela apostolska 10.38 ozdravlja sve koje je džava održao potlačene a Bog je bio s njim, pomazao ga je i činio je dobro. To svakome koji je inteligentan mora reći da je bolest od vraga, da je zdravlje od Boga. Čak i da ne zna obećanja i čak da ne zna da je to naše pravo iskupljenje. Jer na seminaru na plakatu piše iscjeljenje je osigurano iskupljenje. Izaja 53.4.5 On, Isus je uzeo naše bolesti I ponio naše boli Bremenitije su riječi Fizičke slabosti i nemoći Psihičke i mentalne boli i bolesti Patnje i jade Isus je uzeo da mi ne moramo I njegovim ranama mi smo iscijeljeni I onda u Matej 8.6.17 16.17 kaže I uveče su mu donijeli mnoge bolesnike a on je svima rekao To vam je Božja volja I to ponizno nosite Bogu na slavu li tako rekao? Nije On je zloduhe istjerao riječju Koji su uzroci bolesti I ozdravio je sve bolesnike Da se ispuni što je rečeno po proroku Izaije On, Isus, uze naše fizičke slabosti I ponese naše bolesti Da se ispuni da bi se ispunilo što je prorokovano u proroku Izaiji On bi morao ozdravi sve Je li vi mislite da ono naše iz Izaije 53.5 uključuje sve Ili samo odabrane Ono naše, On je uzeo naše jel to uključuje nas ili samo židove Sve Znači da bi se to proročanstvo ispunilo koliko bih On trebao zdraviti Sve I onda Petar naduhnut, konačno naduhnut Duhom Svetim Okreće se nazad i gleda u križ i kaže On, Isus, sam na svom tijelu uze, 1. Petrova 2.24 Uzme naše grijehe na svom tijelu i prikuca ih na križ Da mi, umrijevši grijesima, jer nismo poistovječeni s njime On je namjesto nas išao na križ, o tome ćemo govoriti Namjesto nas, da mi ne moramo to je zamjena na križu On je da mi ne moramo Da mi umrijevši grijesima Pravednosti živimo Točka zarez Prevojitelj je to danas stali Znači nije bilo točke zareza u Petrovo vrijeme Njegovim ranama vi ste bili Izliječeni Bili, onda Bili zato se zove isceljenje osigurano ne obećana u, u iskupljenju, osigurana. To ko da kaže Tata ti je štedio dok si ti bio maloljetan Imaš u banci ti osigurano milijun kuna Tata ti nije obećao nego ti je osiguran milijun kuna Jel jasna razlika? Jako je važno da razumijete razliku Jasna vam je razlika Znači treba će vam mislim morat ćete biti pokretni, dobre, dobre fizičke spreme ako ćete biti ratnici za Krista, ako ćete u ovu veliku žetvu ići i pomagati da se spase ljudi koji propadaju. Jer kad nešto primiš, nisi primio za sebe, to vam je valjda svima jasno. Oni koji prime, ja ću vam reći iz iskustva, i drže samo za sebe, ne podijele s drugima, izgube. Izgube koji zanijeću Isusovo djelo pred svijetom izgube. To je zakon ako me zanijećete pred ovim pokvarenim naraštajem. Ja ću vas zanjekat. neće nas on zanjekat, to je zakon. Odvajamo se od njega i od pritoka sile božanske ljubave pred ocem svojim i anđelima nebeskim. Zatvorit ćemo pipu, imat ćemo sve manje dok ne presušimo. I kad budete htjeli činiti dobro u svijetu koji je naopako u posljednje dane kad je sve naopako ja vam moram reći svog iskustva naćete na puno muke i nevolje i protivljenja. Kaže ako su mene mrzili, mrzit će i vas. I onda će vam i tekako trebati sljedeći blagoslov. A on se zove Jehova Nisi ili Gospod je naša pobjeda. Isus Krist je naša pobjeda. Ovo je jedan, kako ja vidim, doznajem sad, što pomnije proučavam, od najneshvaćenijih blagoslova. Jedna od najzane marenih više jedna od stvari koje je crkva zanemarila jedna od stvari koju ljudi ne znaju, a to je da smo mi nadmoćni u Kristu svim silama tame. to na, na, na seminaru po putu da su iza svih loših stvari u našem životu živa bića, zli duhovi, da vam ništa nije slučajno, da postoji protivna sila. Sila. I da ta sila utječe na nas ako je mi dozvolimo i da će pokušati utjecati posebno na nas jednom kad smo stali na pravu stranu. No ono što većina ne zna i održava se mentalitet roba, održava se mentalitet duhovnog građanina trećeg reda, jest da mi nismo crvi, nego kraljevi u Kristu Isusu. Drugim Korinčanima 2.14 Hvala Bogu, Otcu, koji nas po Isusu Kristu uvijek vodi u pobjedu. Uvijek. Rimljanima 5.17 kaže Ako je smrt kraljevala greškom jednog, to je Adam Koliko li će više? Koliko li će više? Oni što primaju obilje milosti na križu primamo obilje milosti, to će biti više put rečeno. Mi primamo obilje milosti, preobilje milosti. I dar pravednosti, prije smo, počeli smo sa darom pravednosti, i dar pravednosti. To znači da je to nezaslužno, da nam daje na dar slobodu, pomilovanje. Koliko li će više oni što su primili obilje milosti i dar pravednosti kraljevat po jednome u ovom životu, po Kristu Isusu. Isus je rekao svojim učenicima prije križa, prije nego što su primili Duha Svetog, prije, znači prije, oni su u nižoj poziciji od nas. On je rekao, dao sam vam vlast da gazite po škorpionima i zmijama i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće nauditi. Na drugom mjestu je Luka 10.19, na drugom mjestu Luka 9.1 rekao je, dao sam vam vlast nad svim zlodosima i da iscijeljujete bolesti To je rekao svakome Znači, On kad je bio uzdignut Rekao je, da nam je sva vlast na nebu i na zemlji Onda rekao, idite, evo vam vlast I prvi znaci, kad povjeruje čovjek, su sljedeći Ne možda Ne svaki deseti Ne odabrani posebno Ne ovi s krilima Svaki koji vjeruje automatski prima vlast koju je Isus dao crkvi jer njemu ne treba vlast, on je na visokoj poziciji. To je zbog nas. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Zloduhe će izgoniti u moje ime. Kad čovjek u vjeri u saznanje izgovara Isusovo ime, to je ko da Isus stoji tu. Ista je sila i ista vlast ko da Isus tu. To je smisao. Isusovog uzašća i silaska njegovog u duhu u nas. Da u nama može nastaviti činiti ono što je počeo činiti, kako glasi točan prevod dijela apostolski 1.1. Tamo piše ono što je Isus činio ali i poučava, ali je pravilan prevod što je počeo činiti. Znači, mi imamo u Isusu, po Isusu pobjedu. I to je blagoslov koji nam treba Da ne bježite kad dođu problemi i neprijatelji Nego da stanete u svjesnosti Da je jači onaj koji u vama Nego onaj koji u njima Mi imamo u, njemu Kad je u nama nekog ko je pobjednik Nadmoćan Koji je porazio sve te sile Koje nam rade probleme Ovo mi ima jako malo svjesnosti jer čim je neki problem, idu kod nekog drugog da im pomogne pa kod nekog trećeg, pa on mora pitati dozvolu od nekoga, a u međuvremenu ljudi propadaju. Svaki vjernik u Isusa, svaki koji je primio Duha Božjega, sa Duhom Božjim, ima svaki blagoslov. To vam je moja poruka za danas. Kad primite Božjeg duha ili Boga koji je duh, to vam je kod da ste Boga primili. Bog u vama, ja vam moram reći, jači od svih vrazi. Samo vi nemate svjesnosti. Ne znate što vam pripada. Ovdje piše u Svetom pismu koje je tvar riječ je istina, kaže u Ivanu 17.17. 17. U Ivanu 10.35 kaže Sveto pismo nikad ne laže ili ne može se dokinuti. Znači, sto posto je istina ovo što ovdje piše A sve drugo je neistina što su vam rekli ili što mislite Rimljanima 3.4 Neka svaki čovjek bude lažac Neka samo Bog bude istinit a ovdje piše da smo mi iznad ovih vrazi koji nam rade probleme I da možemo istupiti u ime Isusa Krista I reći do ovdje i ni koraka više O tome vam je ova knjižica To vam je ostavština Oporučno pismo, kako to zove u Hebrejima 9.16.17 17 Koje stupa na snagu nakon smrti oporučitelja Sad je na snazi Trebate se upoznati sa vašim pravima Ako ste kršćani A i dobro ako niste pa ćete znati zašto je kršćanstvo iznad svakog drugog štovanja Boga i onda... Dobro. Hvala na posjete. Hvala na posjete. I onda živjet u skladu s time. To je kod da ste student, imate studentska prava, recimo imate ono, imate dom, možete biti u domu, roditelji su vam siromašni, nemate dovoljno novaca, država vam najđe parac recimo 1000 kuna mjesečno, imate smještaj, a vi spavate u parku jer nemate debet. I e, ne koristite vaša prava jer ih ne znate O tome vam je ovo ljubavno pisma Oca dječice Kaže, ja vas volim Vratite se u očevu kuću, tamo vam je toplo Dobra je atmosfera Puna ljubavi i svjetla I nikad vam ništa neće faliti I onda sve što je moje i vaše je. To je rekao onom sinu koji je ostao doma. Sve što je, pazi ovo, sve što je moje i vaše je. Ja ne znam kakvi, ali ja vam ono se osjećam fantastično kad to znam. Fantastično. Jer imaš ljude koji su bogati u Kristu, imaju zlatnu karticu i onda idu kad im nešto treba na banku, pa onda dignu koliko im treba jer znaju pravi kod. Ali imaš ove koji nemaju račun na banci, jer je njihov otac vlasnik svega. I kad im nešto treba, oni uzmu. Jer znaju da je sve njegovo i time i njihovo. Sve što je moje i tvoje je. Ovo vama ili nama pripada. Sve što ima Bog Otac i naše je, ako smo njegova djeca. I ovo vam nije prazna priča Ovo vam nije još jedna propovijed Ovo vam je živa stvarnost Koja vam kuca na vrata I može vam postati opipljiva u vašim životima Ne zato što ja super pričam i ja imam neke posebne darove Nego zato što tu piše I jedino je problem da li ćemo mi to upoznati i djelovati sukladno tome da to postane stvarnosti u našim životima. Ja ću sad završiti, da vam ne bude za uvodno predavanje previše. A vi možete onda pitati što god, kad se ja pomolim za blagoslov nad ovom riječem. Pa ako možete, opet u poštovanju pognu glavu. Otvori srce. Hvala ti, oče, na tvoje riječi. Tva riječ je istina. Ja te molim za blagoslov, da svako sjeme padne na dobro tlo i da u srcima ovdje prisutnih ljudi ostvari onaj učinak zbog kojeg si ti posla svoju riječ. Što ja znam i da hoće. U ime Isusa Krista. Amen.